44-օրյա պատերազմի ընթացքում բացառիկ հայրենասիրությամբ եւ քաջությամբ աչքի ընկան ժամկետային զինծառայողները, որոնցից շատերն այդպես էլ չհասցրին զորացրվել։ Նրանցից է Էդգար Ռևայի Դոլուխանյանը։ Միշտ ներկա հաղորդաշարի այս թողարկմանը պատմելու ենք Էդգարի մասին, Էդգար Ռևայի Դոլուխանյանը ծնվել է 2000 թվականի նոյեմբերի 14-ին Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Խնուշինակ գյուղում։ Մանկուց շատ խելոք ու հանգիստ երեխա էր, աչքի էր ընկնում համեստությամբ։ Փոքրուց Էդգարն ուսման հանդեպ մեծ սերուն էր, վայելում էր դասընկերների եւ ուսուցիչների հարգանքը։ Առավել շատ սիրում էր հայոց պատմություն առարկան, Մասնակցել է օլիմպիադաների, հասել միջև հանրապետական փուլ, զբաղեցրել պատվավոր տեղեր, ապարքիվատրվել է նաև հանրապետության նախագահի կողմից։ Էդգարն ապագա իրավաբան էր, ընդունվել էր Արցախի պետական համալսարան։ Ծառայությունից հետո պիտի շարունակեր ուսումը, որը կիսատ թողնելով 2019 թվականի հունվարին զորակոչվել է պաշտպանության բանակ։ Հակատանկային ստորաբաժանման ավակ օպերատոր էր։ Գերազանց ծառայության համար ավակ սերժանտի կոչում էր ստացել։ Ծառայակից ընկերների խոսքով Էդգարը մինչև վերջ գրվել է առանց վախի, խոճապի, ու որ ամենակարևորն է, ժպիտով։ Տղաները պատմում են նաև, որ Էդգարը 44-օրյա պատերազմի օրերին 4 տանկ եւ զրահատեխնիկա էր խոցել։ Իր մարտական ընկերը Արցախի հերոս Յուրա Ալավերդյանը ցավով, բայց եւ հպարտությամբ է խոսում ընկերոջ մասին։ Էդգարը շատ լավ ընկեր է եղել, Էդգարը ընկերոջ իդեալական օրինակ կարող է համարվել յուրաքանչյուր մարդու համար, քանի որ նրա օգնելու պատրաստակամությունը, նրա քո ուրախությունով ուրախանալը, քո տխրությունով տխրելը դա մի աննկարագրելի բնույթ է գրել, Եվ դա կապ չունեցել թե ես տխուր նստած կլինեմ, թե ուրախ կլինեմ, միշտ նա իմ կողքին եղել է այնպես, ինչպես կամ ես իմ կարծիքով դա ընկերության բուն կորիզն է, որը որ կարող է լինել երկու անձանց միջև։ Միանշանակ Էդգարի համար զինվորական ծառայությունը ոչ թե աշխատանք էր, այլ իմ կարծիքով բոլորիս համար էլ զինվորական ծառայությունը եւ բոլորս էլ զինվոր ենք մեր կյանքում, որովհետեւ այսօր այնպիսի երկրում չենք ապրում, որ ունենք ապահովություն ու ապահով խաղագրված ենք նոր պատերազմներից կամ նմանատիպ մարտական գործողություններից եւ բոլորս էլ մեր մեջ գիտենք, որ մենք զինվոր ենք։ Էդգարը նույնպես գտնվում էր պարտադիր զինվորական ժամկետային ծառայության մեջ, բայց եթե չլիներ որպես այդպիսի պարտադիր ժամկետային զինծառայող, ես վստահ եմ, որ ցանկացած մարտական գործողության դեպքում առաջինը նա կվազեր, որպիսի պաշտպաներ իր հայրենիքը, առաջինը նա իր թիկունքում կպահեր իր հայրենիքը եւ միշտ պատրաստ կլիներ կռիվ տալ տալու իր հայրենիքի, իր ազատության, իր անկախության համար։ Էդգարը շատ էր սիրում պատմություն եւ դա էլ նրան շատ ոգեշնչում էր, շատ նա ուրիշ ձև էր նայում զինվորական ծառայությանը եւ բնականաբար այն չէր կարող համարվել Էդգարի համար որպես աշխատանք։ Քրոջ Էլինայի խոսքով ինքն Էդգարի հետ ունեցել է անմոռաց մանկություն։ Էլինայի թիկունքն էր Էդգարը, մտերիմ ընկերը ու խորհրդատուն։ Քույրը պատմում է, որ ընտանիքի անդամներն առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեին Էդգարի հանդեպ։ Մանավանդ հայրը, Ռևան, ով լուսավոր ու մեծ ապագա էր տեսնում որդու մեջ։ Էդգարը բնավորությամբ շատ հանգիստ էր, ուներ շատ համեստ բնավորություն, պարտաճանաչ էր, պատասխանատու։ Դեռևս մանկապարտեզի տարիներից բոլորի աչքի լույսն էր, հա, այնտեղ մանկապարտեզը, դպրոցը, հետո համալսարանը ճիշտ է, շատ քիչ ժամանակահատված հասցրեց լինել համալսարանում որպես ուսանող, բայց միևնույն է, թե դասախոսական կազմը, թե աշակերտները, թե ուսուցիչները, թե ընկերները իր բոլորը իրեն շատ սիրել են։ Էդգարը նվիրված որդի էր իր ծնողներին, հրաշալի եղբայրեր։ Համագյուղացիները միշտ առանձնացնում են նրան, ասում են՝ ուրիշ էր էլ ինքը, ամեն կերպ փորձում էր, եթե ինչ-որ մեկին կարողանում էր օգտակար լինել, անպայման դա աներ։ Իր մեջ նաև աշխատասիրությունն էր շատ, ինքը անպայման սիրում էր մի բանի շատ ձգտել ու հասնել։ Չափից շատ էր սիրում ֆուտբոլը, դպրոցում եւս լավ սովորում էր բոլոր առարկաները, հատկապես առանձնացնում էր հայոց պատմություն առարկան։ Ուզում եմ առանձնացնել հատկապես հատկապես Էդգարի բնավորության գծերից ամենակարևորը ինձ համար իր հայրենասիրությունը, նա անչափ հայրենասեր էր։ Հրաշալի տիրապետելով մեր հայոց պատմությանը չէր կարող էլի ուրիշ կերպ լինել։ Ինքան համբեր էր շատ, ասում էր երբ է գալու իր ծառայության մեկնելու ժամանակը, մեծ սիրով, մեծ պատասխանատվությամբ գնաց ծառայության, հավատով, որ հետագալու շարունակելու է ուսումը, այնուհետև պետք է դառնար լավ իրավաբան։ Բայց այդպես էլ կիսատ մնաց Էդգարի բոլոր ոչ միայն Էդգարի, նաև մեր բոլորիս երազանքները իր հետ կապված Էդգարի մեջ այդ հայրենասիրությունը դեռևս սերմանվել է մանկուց։ Մեր հայրիկը 1990-ական թվականների հա, Արցախյան առաջի պատերազմի մասնակից է եղել, նաև երրորդ կարգի հաշմանդամ։ Միշտ պատմում է Մոնթեից է հատկապես շատ խոսում։ Բախտ է վիճակվել հայրիկիս Մոնթեի հետ մի ռազմադաշտում կռվել, շատ լավ է ճանաչել Մոնթեին ու այնքան է պատմել, որ Էդգարը դեռևս մանկուց իր աչքի առել առաջ ունեցել է Մոնթեի հայրենասեր կերպարը ու իր երազանքը եղել է հայրիկիս թոր պարգևելը Մոնթե անունով։ Դա արդեն պլանավորել էինք ինչպես մի շարք այլ գործեր հետագայում բայց ցավոք դա էլ մնաց անկատար։ Հրամանատարական կազմը եւս միշտ դրականն է խոսում, պատմում Էդգարի մասին, անգամ մինչև զորացրվելը նրան առաջարկել են մնալ եւ պայմանագիր կնքել, մնալ պայմանագրային զինծառայող, սակայն Էդգարը հրաժարվել է ասելով, որ հայրիկը ուրիշ թե ուտիկունք չունի, պետք է գա եւ հասնի իր ընտանիքին, օգնի հայրիկին այգիներում աշխատանքների ժամանակ, քանի որ ուրիշ օգնող չունի, բայց այդպես էլ կատար մնաց 咱们进去。 Էդգարը շատ էր սիրում նաև մեր գյուղը եւ ինչքան էլ հայրիկը շատ ձգտեր, որ իրեն հետագայում իր կյանքը պատկերացնում էր քաղաքում, բայց չէր ուզում, ասում էր ես մեր գյուղից ոչ մի տեղ չեմ գնա դրա համար էլ իր աճուն ամփոփել ենք հենց հայրենի գյուղում իր սիրելի ծննդավայրում։ Էդգարը շատ ինքնամփոփ բնավորություն ուներ, չէր սիրում խոսել իր հետագա անելիքներից, նպատակներից, երազանքներից։ Դրա համար մի քիչ դժվարանում եմ այս հարցին պատասխանել։ Նա իր ցանկացած նպատակ ու երազանք իրագործումներ լուր առանց բարձրաձայնելու ամենամեծ երազանքը եղել է հենց մեր հայրենի գյուղում հետագայում ընտանիք կազմելը, ապրելը մեր ծնողների կողքին եւ Մոնթե անունով որդի ունենալը, թերևս ինձ այդպես է թվում։ Նաեւ միշտ ասում էր, որ շատ է երազում, որ մի անգամ գոնե լինի երրաբլուրում, բայց այդպես էլ չհասցրեց։ Նրա մահվանից հետո ծնողներս կատարեցին Էդգարի այդ ցանկությունը։ Չգիտեմ, Էդգարը գնալով իր հետ տարավ թե մեր այդքան փայփայած երազանքներն ու նպատակները, թե իր դժվար է իր մասին անցյալով խոսելը, ինքը միշտ կա մեր հուշերում, մեր սրտում։ Էդգարի ծնողները Սվետլանան ու Ռևան երեխաների համար արել են ամեն ինչ, որ เป զի զավակները ոչնչի կարիք չունենան։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Դոլուխանյանների ընտանիքում կյանքը կարծես թե կանգ է առել։ Էլ առաջվանը երբեք չի լինի։ Նրանք այսօր ապրում են Էդգարի հուշերով, իսկ Որթու Գերեզմանը, որը գտնվում է Հարազատ Խնուշինա գյուղում, ամենօրյա այցելության վայրն է, որտեղ զրուցում են Որթու հետ։ Ինչ կարող է մայրը պատմել իր Որթու մասին Էդգարը սпасված, շատ սпасված արուզավակ էր մեր ընտանիքի համար եւ դրա համար թե հայրը, թե ես միշտ նրան առանձնացնում էի քույրերից։ Գյուղի մանկապարտեզ ավարտելուց հետո դպրոցը հաճախել դպրոցական տարիներին մասնակցել եմ միշտ օլիմպիադաների, միշտ լավագույն տեղերն էր գրավում, թե հանրապետական, թե շրջանային, թե մարզային փուլերում։ Եվ այդ տարիները երևի որդուս համար լավագույն տարիներն էին, որովհետև նա շատ է եղել Հայաստանի լավագույն վայրերում։ Միշտ էքսկուրսիաներ էին կազմակերպում, թե Գառնի, թե Գեղար, թե Սևան, թե Ծաղկաձոր, իսկ մի անգամ, երբ եղել են Հայաստանում Օլիմպիադայի ժամանակ, ասաց էքսկուրսավարը, ասաց, որտեղ կուզեք լինել Հայաստանի լավ լավագույն վայրերից, որտեղ կուզեք լինել Բոլորը ասացին, մենք ուզում ենք գնանք մատեդազարան, իսկ Էդգարն ասաց՝ միակ ես ցանկացա որ լինենք Եռաբոլորո Մոնթեի գերեզմանին։ Դա նրա համար երազանք էր լինել Եռաբոլորո Մոնթեի գերեզմանին։ Ծաղիկներ խոնարհեր, բայց իր այդ երազանքը ես ու իր հայրը կատարեցինք։ Հայրենասիրությունը մեր ընտանիքում երևի եկել է մեր երեխաների դաստիարակությունից։ Ես ու հայրը անընդհատ շատ ենք խոսում հայրենասիրությունից։ Իսկ Էդգարը, որ այնքան լավ դիապետում էր հայոց պատմությանը, չէր կարող հայրենասեր չլինել։ Մի մարդ, որը պաշտում էր Մոնթեի նժդեին, ոնց կարող է հայրենասեր չլինել։ Մոնթեի նկարը միշտ կախված էր նրա սենյակում իսկ հիմա առավել եւս նրա парքի անկյունում էր դրված Մոնթեյ նկարը նրա նկարների գլխավերևում։ Մենք միշտ ուզում էինք, որ մեր տանարու զավակ ծնվեր, Էդգարիս զավակ ծնվեր, Մոնթե կոչեինք։ Չգիտեմ, դա ուղղակի մեզ համար Երևի չգիտեմ ինչ ասեմ։ Էդգարիս, Էդգարի զավակն էինք ուզում Մոնթեի անունով վազվզեր մեր տանը։ Պատերազմի ժամանակ շատ էր խոսում, ամեն օր, ամեն օր խոսում էր, բայց պատերազմից ոչինչ չէր խոսում։ Հանրապես պատերազմից ոչ մի բան չէր խոսում։ Ուղղակի հարցնում էր մամ ո՞նց եք, գյուղում ինչ կա, չկա, բոլորը լավ են։ Իսկ վերջին օրը երբ խոսեց, շատ երկար խոսեց։ Ամեն օր կարճ էր խոսում։ Մամ րոպե չկար, Հայաստանից եկած կամավորականների հերախոսով էր խոսում։ Այդ օրը երկար խոսեց, կարծես սիրտը զգում էր, որ վերջին անգամ է ինձ հետ խոսում։ Ասեց՝ «Մամ, հերախոսիր, րոպեներ շատ կան հերախոսի մար, ամենքից հարցրեց, ամենքից, թե մորաքրոջ որդուս, թե հորաքրոջ, թե հորեղբորից, որոնք ռազմի դաշտում էին, բոլորից հարցրեց, իսկ հայրը ասաց Էդգար, ցավը տանեմ, մի գար բերեմ մորթեմ, դուք էլ խորոված բան արեք այդտեղ կերեք ասաց, պապ չէ դեր ժամանակը չէ, որ ժամանակը կա, ես այն ժամ կասեմ դու կբերես, այդպես էլ այդ ժամանակը չեկավ, չգիտեմ, Դա եղավ վերջին օրը, չզանգեց Էդգարը հաջորդ 3 օրը, իսկ արդեն 4-րդ օրը իմացանք նրա զոհվելու լուրը։ Ասում են ծնողը պիտի հպարտանա, որ հերոս որդի ունի, իսկ այս հպարտությունը այնքան ցավոտ է, որ ես նույնիսկ բառը չեմ գտնում ասելու։ Էդգար Դոլուխանյանը Արցախի Հանրապետության սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության ու արիության համար հետմահու ապարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով եւ մարտական ծառայություն մեդալով։ Միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում նվիրված 44-օրյա պատերազմի մասնակից Էդգար Ռևայի Դոլուխանյանին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան։ Հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում։